Iubind-o pe Maria, eu sunt fericit, de brațul puternic mă simt ocrotit, Iai mama cerească ce-o am pe pământ și fară de lumină spre celul cel sfânt, o mamă preasfântă îți dau inima, tu fă-o să ardă de dragostea ta.